Je trompette geblaas totdat hulle klaar geoffer het. Toe hulle die brandoffer klaar geoffer het, het die koning en almal wat bij hom was, op hulle knieën gaan staan en hulle het gebuig met hulle gezichten teen die grond. Koning Iskia het vir die leiers van die leviete gesê hulle moet die Heere prijs met die liedere van David en die siener Asaf. Hulle was blij en hulle het dit gedoen, toe het hulle op hulle knieën gaan staan en hulle het gebuig met hulle gezichten teen die grond. Iskia het daarna vir die mense gesê, Julle het julle self nou aan die Heere gewaai. Kom, bring nou dankoffers om dankie te sê vir die tempel. Die volk het dankoffers gebring, en allemaal wat ook brandoffers wou bring, het dit gedoen. Die brandoffers wat hulle gebring het, was 70 beeste, 100 skaapramme en 200 lammers. Dit was alles brandoffers vir die Heere. Die gewaarde presente was 600 beeste en 3000 skape en bokke. Daar was te probleem, daar was te min priesters om al die dieren vir die brandoffer klaar te slag. Die leviete was van diezelfde stam als die priesters, en hulle het vir die priesters gehelp totdat die werk klaar was en totdat meer priesters hulle self gewaai het. Die leviete was meer gehoorzaam als die priesters, hulle het hulle self gewaai. Daar was ook baie brandoffers en daar was ook die vet van die eteoffers, en die drankoffers bij die brandoffer. So hy die volk weer begin om die Heere by die tempel te dien. Iskia en die hele volk was blij dat God alles so vir hulle laat gebeur het. Hulle was ook blij omdat dit so vinnig gebeur het.